buru jabetza eta ekonomia soziala eta eraldatzailea aipatuko da, martxoaren bai baionan Eusko ikaskuntzaren egoitzan, plaza utxa dinamikak antolatzen du, hortaz mintzatzeko antolatzaile bat gurekin egoitzu jutiko etxea, egunon zuri? Bai, egunon. Belen lehenik, eh? plaza utxa dinamikaren aurkezpera galiten dauzugu? Bueno, aurkezpena, em, zer den plaza hutsa, orduan edo nundik horra den, edo nundik edu den, beraz, e, sustatzaileak, e, ezkerrekoak eta abertzaleak giren militanteak gira, eta abiatzen gira konstatazio batetarik, eta hori da, azken amarkadetan, e, Euskal Herriaren luze zabalean gertatu diren aintzinamendu eta e, guzien iturburuan eh, herri mugimendua eta herrigintza aldi edo aro zinez aberats bat eh, aurkitzen da eta iduritzen zitzaikun gaurko gaurko egoeran eta e, aintzina begira ezinbestekoa zela berriz ere saile sail herri mugimendu ezberdinetan ari diren e, kideak mainbaten inguruan biltzea ohar gaite zen e, eh, egin denaz egiten ari girenaz eta eh, egin behar dugunaz. Eta plaza hutsaren eh, izena bera mm, heldu zaigu e, Joseba Sarrion handiak bere azken lanetarik batean hain zuzen lapur banden etika la politika gogo eta liburu hortan... botatzen dituen e, e, ziztada edo gogoeta gogoetetarik ez, eta hor momentu batean arek erraiten du ez, e, Euskal Nazioa dugula egiteke, eta horren iturburuan e, plaza hautsa bezalako zerbait dugula sortu behar, nun eta e, pertsona libre, eskubidez berdin eta elkartasunez osatua girenek eh, parte hartu beharko genuken ba, elkarrekin gogoetatzeko zerri buruz nahi dugun joan. Egiten dena janik Ipar Euskal Herrian aipatu duzu, irupundu, eh? Aipatuko ditugu ere funtsian eh, egun horren eh, aurkestiarek ilan. Hala, Prezeski, Ipar Euskal Herria alde hortatik, jadanik eh, abiatua dela buru jabetza eta ekonomia soziala eta eraldatzaile hortan egin ditaike? Ba, Pentsatzen duguna da, mm, bon, ba, hor adibidez, martxoaren bederatziko saioaren dako buru jabetzaren gaia, mm, Lerro hartzen dugu, lerro nagusi bezala ez. Eta, eta kasu hontan eh, lerro nagusi hori eh, lotzen diogu ekonomia sozial eta eraldatzailearena. Zertako, zentako artikulatzen ditugu gai e, ezberdin horiek. Iduritzen zaiku batetik praktika zehatzak garatu direla eta garatzen direla Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herriaren luze zabalean, eta hain batean e, konstatazio batetik abiatzen gira alternatiba handi orokor eta lema orokorrak edo beharrezkoak dira, eh? baina eh, alternatiba handi eta mm, absolutu hori ez eh, haratago, eh, ekimen zinez xe zehatz eta konkretuen bidez dugu buruia bidean eh, urratsak emateko bide hori zabalduko. Eta hortan emaiten dugu ardatza ez. Ez dugu de eguna goitatu behar, baizik eta gaur danik eh, eraikitzen joan behar dugun eh, zerbait dela. Eta hortik abiaturik iduritzen zaugu, eh, badirela praktika zinez aberasgarriak, eta mm, ezinbestekoa iduritzen zaigu hortan ari diren jendeak biltzea, gogoetatzeko egiten denaz, egin behar denaz, eta hainbatean ere agian eh, ondorioak ateratzeko egiten den hortaz, modelizatzeko eh, adibide bezala edo etxenplu bezala erabilia izan dadin eh, Euskal Herriko amaikazokoetan. Helburua da, nun behit, zenta hortik, eh, da ondorioak, proposamenak ateratzia, da, sustu da jende arte zibiliko jendeak, jendeen kakutsen artean ahuntak, eta bere gana dezan jende horrek eh, egunerokoan ere zer egin eh, litaiken, ez baita ez bada galeinez politikoek hori plantanez hartzeko, nahiz eta <laughs> badakigun nun behit eh, manua dela ere eh, politika mailatik, bainan. Bai, guk pentsatzen duguna da, e, herri mugimenduaren bertute bat e, Euskal Herrian izan da, prezeski praktikak e, e transbertsalitatean, mm, horizontalitatean garatu direla, eta herritar guziek aukitu dugula leku bat praktika eraikitzaile horietan parte hartzeko. Ordon, iduritzen zaukuna da, memento hontan sekulan baino gehiago, nun eta ikusten dugun eh, estatu nazioen e, nolabaiteko krisi edo desera ikuntza prozesu bat gertatzen ari den, eh, adibide bezala hor dugu ba, zerbitzu publikoen eraisketa, estatuaren barneko esioa bermatzen zuten tres nagusien desegite e, mailakatua, behiduritzen zaigu horren aintzinean guk badugula hemendik e, Euskal Herritik, bestelako bide baten eraikitzeko e, eta hurbileko harreman horien eraikitzeko eta gure bizitzari zentzu baten emaiteko manera eta guzi horrek e, irudikatzen duela alternatiba e, egingarri bat sistema leo, neoliberalak irudikatzen duen logika beltzari ez dela zerbait abstraktoa, ez dela zerbait utopikoa, baizik eta egiten ari den zerbait dela. Eta hortan ez hartzen dugu indarra. Eta beraz, iduritzen zaigu, importantea dela, egiten ari den horri neurria hartzea, e, neurria hartzea, hortaz jabetzea e, eta eta behin hortaz jabetu ondoan be, bide hortan urrats berrien emaitea eta hortarako behar dugu jabetu egiten denaz behar dugu jakin egiten den behar dugu elkarrezagutu, e, eh, behar dugu ekimen bakoitzaren e, bilakaeraz jabetu nun diren indarguneak nun diren ahulguneak aipatu duzulen instituzioen joko, ez? Eh, ze harreman dituzte instituzioekin, zenbat eraino laguntzen dituzten instituzioek eh, proiektu guzi horiek, nola, nola indartu daitezken proiektu horiek eh, Euskal Herriko eskalan, ez gisabereko proiektuak bideragarriak edo indartsuagoak izan daitezen, eskalak ere importanteak dira, eta gure irudiko zazpi probintzien eskalak, badu ere zentzua, eta beraz, e, nahi galdera pausatu ere, nola indartzen ditugu errate baterako Ipar Euskal Herrian e, e, ba, elikadura buru jabetzaren sailean, e, buru jabetza energetikoan, edo moneta eta finantza buru jabetzan e, abiatua diren proiektuak, nola indartzen ditugu, eta nola Euskal Herri osora edatzen ditugu eh, ba, hortan ari diren eragile ezberdinekiko ez, er, eragile ezberdinen arteko elkarlankidetzan eta elkar eragiletzan. Hala, argi utzi duzu, eh? elikadura, energia eta moneta eta finantza ipatuko eh, dituzuela martxoaren eh, bederatzean, horren eh, lekuko egiten ari denaz mintzatzeko izanen dira hainbat mintzalari. Egoitz urrutiko etxea, plaza, utxa, dinamikako antolatzailea eranen dugu, eh? eman duzu egun horren behi eta eskertzen zaitugu. Bai, eh, min eskertzu